Այ ժողովրդական հեքիաթներ։ Դյուլգարին տղան։ Մին թակավեր յուրան երգիրի շորակյամ թատեսնա ինչ կա, ինչ չկա։ Ժողովուրդը հունց են ապրում, ինչ են անում, ինչ են օտում, ինչ ընկենում։ Այդ թակավերը որ շորկալավ դուսակյամ միշեն, դուլգարեն տղեն, դուշմնն շատ աննում, Իրան շարն դնում թակավերեն ասում ընթա տա շատ փիստ խաթալու մարդա դրա տեղը տյուրմանա թակավերն այդ խուսկերքեն հվատումա դրան բռնել տամ ղարկում տյուրման շատ վերան ցագենում թակավերը մծանամա հյուրանել մենակ մին տղայ այնում դրան ասումա դե իմ հայ հայս կինացալա մնացալա վայ վայս եկուցալուր մռնալականում Դուս եկ երգերի շորեկ դս ինչ կա, ինչ չկա։ Կառավարել կուճուր-կուճուր սուվերը վերեմ մռներանս յետը բյուրդան չաշմիշ չինիս։ Թակավերն տղան շորերը փոխումա վրջինան չինվուչ։ Դուս կամ սաղ երգերի շոր կամ քնամ հսնում դյուրման։ Դասնում նստած մարդիկը լող, օրախ, ըսելիս, խուսելիս մնակ մի մարդ գլոխը կախարած, տխոր, ունքերը յուրուրտված։ Դրան մտանում է հրցնում աթա, «Ա, դարդը ինչա»։ Տաթա ես ես ինչ շենին դուլգարին տղանում։ Ես քան տարեյավեր ես թակավերին հրամանավոր նստածում, բայց գիտեմ չեմ թա ինչու հետ է։ Թակավերին տղան դաստին տրան անումը, ֆամիլը, адрեսը գիրումա յորոնում։ Կինամա հորո կոշտու թա ահար։ Սաղ երգիրի շորում եկալ, ամմն տղտսալում, ամմն հին ճինանչալում։ Լող ուրանց տղնա մնակ մին պեն լավ չար։ Հարը հրցնում աթա, էդ ինչ պենա, տղան թա Քեցը տեսնամ բռնված մարդիկ էլող օրախն, մնակ մի մարդու ուն կոմեջան աղուն կաթոմար։ Հրծրը թա դարդը թինչա, տա ասեց, գյդում չում թա թակավերին ինչու հետը ա նստացրալ։ Ետնանել թա ահար, են մարդը ոչ մի մեղք չոնե։ Դու առանց քննելի, առանց ամեն ինչ գիտալի, սուտասիկ մարդուցու հովատալս նրա նստացնել տվալ, նա էսինչ ենին դուլգարին տղանա։ Մտդ կնի, զուր տղան անստած, չելի հրամանտո, պես թողե, պես թողե կինա յուրանց տոն, մեղկա, կնգատար խուխատարա։ Թակավերը յուրան հրամաննա ղարգում, այդ դուլգարեն տղեն դուրման զադուման։ Տավեր մին շատ ազգուն մարդ հայնում, ծին եհարած, տոն կենել ես վաղտը եշը մատասնում մրջևներ են մին զր սյուրու քարվան կապած հղացե մաշտեղավը կենաման։ Դա հաղեն փոխումա վեր մրջևներ են վնաս չտա։ Դա հանց ամինը ռշկտրողան կենամա տրան հսնում երկու թև տամյուրան ասմա վեր դու դի խղշմտան կամ մարդս երկալ կշտիտ պահե վեր նղտեղ ընգնիս այդ թևերը ուրուր կքսիս մունք հիշտեղել իրին կիլականն կսսնենք։ Դա թվերը յուրանում կինամ։ Մինքան օրանի յետը այդ մարդը հսնում է յուրանց տոն։ Ուրորան մի օր թակավերն տղան յետա տերնում հորն ասում է ինձ յետը ես ինչ երգրին օխտ ու դևին քուրը պիտի օզիս։ Թակավերը դա այվերտի դու գիտումս որ օխտ ու դևը մզ խաթրավ աղջիկ չնտալ։ Զորավել կարել չինք պիրինք։ Ինչ անենք։ Իրեք հետը կռվում կրալ, իրեք հետը էլ հաղթվալնք։ Մենք վեր գրվենք էլ այն հաղթվելական։ Տղան թա գյուդմչում, վեր օխտու դեվին քուրու ինձ դե օզիկվիչ, կիննականը ինձ սպանեմ։ Թակավերը մտածում է, մադար գյուդար մին տղա ունեմ։ Կքինա կլխեմ օին պիրի։ Էս հելևուր հալիս կլխս կրակ կացե։ Տամին օր յուրանսաղ երգիրին ժողովուրդեն հովակումա մին մեյդանտեղ օզմավեր մսլահաթանը թա տստա հունցանը։ Թակավերը ժողովուրդեն ասումա Է դե ես մի մադար գդար տղա ունեմ, որը պեննանն վեջ գլոխ օինա բերելական։ Դվերը խաթրամս աղջիկ շնտրլական։ Զորravel կարեն չխլինք, գյդեմ չմ տա ինչ անենք։ Էլա բալի վեր գրվանենք, դրանով ումուտ պահենք, վեր աղջիկը կկարենք բիրինք։ Էդ մարդուցունը հետ դուլգարեն տղանել այնում եկած։ Դա թակավերեն տղեն դաստի ճինան չումա, ոզմանարա ըրած լվոթունան հետ է, մին լվոթուրել ինքը անե, Ետատերնում թակավերն թա գրեպեն հարկավեր չի։ Ես էստղեն հետ կքենամ, աղջիկնոզին պիրիմ։ Ստղասն դղան ասումն կարել չս, դուլգարեն տղան թա այդ ձեր գործը չի։ Թակավերը մտքումն ասում է հալբած սրան մին հունար ունե, որ ռիսկ անում ստիասում։ Ետատերնում թա մադար գյուդար ես մին տղան այլածս։ Կկարես այդ պեննանոս, թա կկարես տղաս կզնհդ ղարկեմ։ Տաթա ըրխեին կաց, տղետ մի մազնելա ծարվելու չի։ Էքսը դուլգարեն տղան նան թակավերեն տղան հղեին ինում կինամ, կինամն տուսկյամ օխտո դեվին պալատը։ Նին մնում տսնում աղբերքը տանջուն, դուսուն եկալ մնացալա մարնու աղջիկը։ Աղջիկը դղն վեր տսնումա, դաստի սիրա հարվումա։ Մարնել թա չելրեք, ստեղած դուս եկեք, խոխեքես տանջուն, կեցալն վերս, ես սահատս կելականն, ձեզ ստեղ տսնան, պատար-պատարննական։ Գուլգարեն տղան թա պա եկալն կստի պենու հետ է։ Ես էլ ես ինչ երգերին թակավերեն տղանա։ Դվերեն մարը թա հալա ճոխտը քան նիմտեք մծ տաշտեն տակը։ Տղ գյուղլոկացեք։ Ախպեր կյան ես նհտնեն մսլահատ անեմ, տեսնամ ինչ են ասում։ Դվերը շատ իտանում չն, կյաման։ Հենց լհա փալականավը պիցիրանամն թաչե այդ մարը դուս եկամ տրանց առաջը թա ես գրած կաթս ձեզ հալալնի վրստեղ արյուն վրացեք ասումա տաշտը պծրծունում դուլգարեն տղան անթակավերեն տղան տական դուսինքամ դուլգարեն տղան առանց երկան պերա քուսելի ասմա եկալանք ձեր քուրնես տղեն հետո ուզինք սա ես ինչ թակավերեն տղանա ախ փորձումածը թա ռաչի դիրեք պայմանում դնում վեր կրեցել իրեք հանել կատարես, աղջիկը տամն քս, վեր կրեցեր ուջ, սուսուփուս երեք կնեմ քինեմ։ Մին պայմաննենա, վեր մեր օխտը աղբորցո լողջին նհդ, կընդ կընդ կողլը պիտի գնաս։ Վեր քսիս, ետնանել քիննականանք վրս, կյանք։ Հիշքան վեր մունք օտինք, ենքան էլ դու պիտի օտես։ Վերջին պայմաննել ենա, վեր մին չուվալ կորեք, մին գել մին չուվալ ծորեն ուրուրնհդ խառնլականանք Պիտի մին քշերմը յուրուրան ալող ճոկես ամը մին նուրան չուալնացես պատներ ցեստինիս։ Դուրգարեն տղան ասում է կողլը կնալիս կարող եք օխտը ախբեր կնել միանգամից ես հետ կողլը գնակ։ Ես մինանգուն ծեր օխտ ախբերնել մինանգուն։ Ծեր լուղջին վրսը մնակ կոտեմ։ Խառնած ծորեննան կորեգնել մին քշերմը կճոկեմ ածեմ ամեկա յուրանց տղը։ Էքս յուրը կողլն գնում դուրգարեն տղան լողջին վերակցում։ Վերքինամն վերս թակավերեն տղան տան նամանամ, դվերեն մարը տրանասմա, քինա սաղ հայաթը բաղճան, օթողնեն շորրեկ ամմն հիշտս։ Չինանչի, մնակ էսինչ օթախը նիչմանես։ Թակավերեն տղան ամմն տղ շորագամ, ամմն հիշտսնում, Պրավեն ասած ութաղն կողքավն անց կնալիս ասում է, «Անի մնական հալամին տեսնամ, ստեղ ինչ կա»։ Նիամոնուն թաչե տեսնում եմ մի մած աժդահա սպիտակ դով ջինջիլավ սյութուն անկապած մին կոճոր աղել ռաչին տաշտակը ջիրավ լիգը խիլլա հրու տիրած է դովոթա պա ես քեզ մատա էսա քանի օրա օխտու աղբերքը ինձ փռնած ստեղ կպոտած ռաչիցել մնակ էս աղնն տիրալ վեր լուստամ սրանով ապրեմ Տշտակն ջուրնել հրծրալն վեր կարեն վեճ խմեմ, աղը լյուզիմ, ծրավեմ, չիրին եշիմ, հալվիմ։ Մտքա այդ տաշտակը մոտոցրու լեհա պրոշուս թչիմ։ Թակաբերեն տղան թա պա տաշտակը ծանդրա կարել չում տղան տյուրուր տամ։ Դևը թա վեչինչ, վեչինչ, լեհա զորրա տղան քսիքսին էլավ մխրեմ մոտոցրու։ Տավեր քսիքսինել է, դորթու դարթունել է մոտեցնում է, սպիտակ դևը վզի մկնում է, պրոշը զորրավ տշտակեն հսցնում, ջիրուլող ծծում, խմում, խմում, օրչում ու ժղանում, վզը թապտամ, ցիկտամ ջինջիլը կտրում, դուսկյամ օխտու դևին քուրու գյուղանում տանում։ Դևերը ծմական կյաման մարաթապա ստիպենա պտահալ, աղբերքը կրկնել յուրուրն տամ դուրգարն տղան թա երխեին կացեք նա անքալա հղեն նկնին տխսած չննին լա հրսանեք նստած ես տեղ կհսնեմ աղջիկի ցերքան կխլիմ կպիրիմ դվերն ասում են եկալա որ մրքուրու տանը տովալ չենք ուզեցալա կռվանը օխտո աղբերքավ իրայինք տերալ զորը մինթարա բռնալ կպոտալ դու մնաք հուսպիտի անես դուրգարն տղան թա երխեին կացեք Չերանը 3 օր ես կարող եմ ձեր քորու յետ բերեմ։ Wer բերեմ վեճ, թակավերն տղան ձեր կշտինա։ Նրան հետ դուք գյդում, ինչ օրը մկրեք, ձեր սովեստը։ Դյուլգերան տղան հղայանում կինամ, շատ ակինամ թախրե գեշմատսնում մի մարդ վարանելիս պտահա զարերներ լող պկոտոմա տենացում վարեն առաջի թիմի սնում Վրմուտանոմա Էդվար անողը հրցնոմա թա շտեղս կինամ տաթա կինամում էսինչ դևին ձերքան օխտը դևերեն քորո զադեն պիրիմ էսինչ թակավերեն տղեն հետ է Էդ մարդը թա ես էլեմ կամ դուլգարեն տղան ասումա քյունացինք Բիրադի հղեին ունում կինամ Խիլլավեր հրանումն եշման տեսնում մի մարդ արխեն ինգած ճուրախմում արխը ծմկցնում տեսնումա Ետնան էլ պերանը տեմրած պահում վեր էլակյա էլի ծմկցնել։ Այդ մարդը տանց վերտս նոմա լահարցնում ատահիշտեղը կինում, տանք տակենամանք օխտու դվին քուրու այդ սպիտակ դևին ցերքան խլինք։ Բիրին քեզիշ թակավորն տղին հետ է։ Տասմա վեր կինամըք ես էլ եմ կամ։ Տանք թակեցինք։ Իրական բիրադի կինաման։ Կինաման տեսնում հրսանեկել հա նոր նստած։ Վերնին մնում հրսանքատոնը տահանստանը մին լավ տղնստությունում դուլգարեն տղանասմա թողեցեք մոնք հարնեն նամ պսեն կշտեն նստենք։ Տահանստանը ման հարտնն նամ պսեն կողքեն նստեցնում, հարտնը դուլգարեն տղան դաստի ճինան շումա։ Գլխուան գյունվր յուրան ետ տնելի հետ է եկալ։ Հրսնքեն թունդ վախտը դուլգարեն տղան սպիտակ դևին ցերքան բռնումա հյուրորում, էներգո մարտն էլ մոտանման, մին ցերքը հյուրորում, Հարտնել կյամա կլխան բռնում, կրծնում, չկցնում, սպիտակ դևին մաշկեն նստումն, Պիրում մինչև օխտու դովին վղերեն սահմանը։ Սպիտակ դովին պես ընթողում, ուրանք աղջիկը յորոնում քինամ։ Մինքան ուրանը յետը դուլգարեն դղան քինամա օխտու դովերին տիրած երկունջի պայմանը կդարում, իրեքինջինումը դժրանոմա։ Մրջևներն թվերը դուսավոնում յուրուր քսում, մրջևնան լողկյամն մին քշերումը կորեգն անցորենը ճոկում ածում ամակա յուրանց չուվալա։ Ետտերնում քինում։ Շահանան դուրգարն տղան գյամա տեսնում կորեգն անցորենը լող ճոկած, շովոլնեն պատներ ցեստերած։ Կինամա թակավերն տղեն պսակում, յորոնում, տանում յուրան երգիրը։